wystarczy na początek, bo... Za głośno. Gdzie, gdzie, gdzie my leżymy blisko formatek? No napki są naszymi nogami przyjaciółmi. Bo nie zawsze spać, ale potem... Spacznie w domu kanapki, tak. zwyczajnie zazwyczaj tylko tyle, gramy nie zagóraje strach i nie wierzyłem, że ona się zaraży ze Nie umieli przyjeżdżać, nie I tam nie ma, ludzie pęczą. nie wiem, co się Nie no jestem chyba aż tak zbakana. Człowiek jest zawsze chujowy i niedoskonały, a był wręcz przeciwnie. No i dlatego ludzie nie potrafią czcić Boga, wiem, wiem, kończy się, kończy się, kończy się.